سهر يؤرقني ففي قلبي الأسى يغلي وفي أهدابي الحراق سيان عندي Dakle, to je taj džemat. Ono na čemu su bile prve generacije ovoga ummeta. To nije kao što se misli i smatra od strane nekih ima nas puno i mi smo u pravu, mi smo taj džemat. Neka drugi nas slijede. Nije to to. Ti si i možeš biti džemat makar sam bio. Kako to? Ti si džemat sa onima koji su na ispravnome putu. Koji su na onome na čemu je bio Allahov Resul, ali i sada Pa bilo takvi sličnih u tvoje vrijeme ili ne bilo. Ti si džemat sa Resulom sallallahu alaihi wa sallam. قتل وتشريد وهتك محارم فينا وكاس الحادثات دهاق أنا قصة صاغ الأنين حروفها ولها من الألم الدفين سياق أنا أيها الأحباب مسلمة لها شو sam neke تسيتيرا يقول أزكي آية كاجو وَيَتَّبِيَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ I oni koji budu slijedili drugi put nego put vjernika.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 koja su vezana za našu današnjicu, vezana za snagu muslimana i mogućnost ispunjenja zadaće i uloge koja nam je propisana da je izvršavamo dok smo na ovom svijetu. Allah te bareke ve taala kaže u Kur'an Kerimu: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Prihvatite se svi za Allahovo uže i nemojte se razjedinjavati. Tako da nam je naređeno, a naredba u osnovi za sobom povlači dužnost i obavezu izvršenja. Što znači dužnost i obaveza vam je vuđub, vađib, da se svi prihvatite za Allahovo uže i da se ne razjedinjujete, da se ne razilazite. Dakle, naredba, prvo, da se prihvatimo za Allahovu tebareke wa ta'ala vjeru, a to je dini islam, onaj i onakav kakav je i objavljen po Allahovoj knjizi Kur'an i Kerimu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem na onome na čemu su bile prve generacije ovoga ummeta na prvom mjestu ashabi koji su najbolje poznavali prilike u kojima je živio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kojima je Kur'an objavljivan koji su bili i ostali najboljom generacijom među muslimanima odabranom da podrže ovu vjeru koji su se toliko žrtvovali za islam i koji su bili najboljim primjerom i ostali najboljim primjerom generacijama ljudi do sudnjega dana. Nakon toga, ono na čemu su bili tabijini i tabiji i tabijini. Ovom prilikom progovorit ćemo nešto o razilaženju među ljudima, o nejedinstvu, o opasnosti podijeljenosti o tome šta uzrokuje i šta dovodi do razilaženja razjedinjavanja među ljudima jer smo vidjeli da nam je obaveza da se svi prihvatimo za Allahovo uže a samo to prihvaćanje za Allahovo uže dovešće nas do jedinstva za jedno jedinstveno Allahovo uže, naziva ga Allahovim mužetom, to jeste kada je nekom je potreba, pružimo mu uže da ga spasimo. E tako je nama pružena objava vahij, Kur'an i hadis, da se toga prihvatimo čvrsto i atisam, znači čvrsto se toga prihvatit, wala teferraku i da se ne razjedinjujemo, ne razilažimo, to jeste da ne ostavljamo Kur'an i sunnet, jer će tada doći do razjedinjenja, slabosti i i pocijepanosti, a samim tim i do ogromne štete koju će ovaj umet imati. U drugom kuranskom ajetu Allah uzvišeni kaže وَلَا تَنَازِعُوا i nemojte se prepirati međusobno. Fetevšelu, pa ćete izgubiti. Vatezhebe rihukum, i onda će vaša snaga otići. Vasbiru, i budite strpljivi, ustrajni i, i budite saburli na Allahovom tebareke wa ta'ala putu. Nakon što nam naređuje, wa ati'u Allahe wa rasulahu. Budite pokorni Allahu i njegovom rasulu. To je garancija jedinstva. To je garancija snage i uspjeha. Wala tanazeu i nemojte se prepirati. A kada dolazi do prepiranja, kada ne budemo u pokornosti Allahu te bareke ve taala i njegovom resulu alejhi salatu Kada jedan kaže mi smo naučili ovako da radimo, drugi će reći tako su naši stari radili kod jednih su nešto njihovi stari radili, kod drugi su nešto tako da se prema svojim prema svojim adetima i običajima ljudi i razilaze i dijele i podvajaju. Tako da nam je s jedne strane dužnost i obaveza prihvatiti se Allahove objave, Kur'an i Kerima, i sunneta Resula sallallahu alaihi ve sellem sljedeći prve generacije ovoga ummeta i s druge strane upozoriti i s druge strane upozoriti ovaj ummet na opasnost razjedinjavanja i opasnost razilaženja i upozoriti ovaj ummet na uzroke koji dovode to, to, do toga razilaženja i samim tim nanose veliku štetu cjelokupnome ummetu. Mnogo je uzroka koji dovode do razilaženja i razjedinjavanja među, među pripadnicima ove čiste Allahove tabaraka wa ta'ala vjere din Islama. Mi ćemo ovom prilikom govoriti o tri osnovna uzroka koji dovode do razjedinjenja. Prvi uzrok jeste uvođenje novotarija u vjeru mijenjanje vjere bilo dodavanjem nečega na nju i u njoj ili oduzimanjem nečega od nje ili mijenjanjem u samoj suštini islamskih propisa. Drugo je slijedženje strasti i prohtjeva želja da ono što je u ljudskoj duši i u željama da se, da se to i izvrši tako. I neslijeđenje istine, makar se ona znala i poznavala. I treće je pristrasnost ili te asub. To jeste slijepo slijeđenje nekoga ili nečega. Bez dokaza, bez bez potvrde u Allahu te bareke ve taala vjer. Na prvom mjestu i najveća opasnost po ovaj ummet i najveći uzrok u njegovoj podijeljenosti i razjedinjenosti jesu novotarije. To je ono što nema osnove u ovoj vjeri ili je različito i drugačije nego što je objavljeno u kitabu i sunnetu Rasula sallallahu alaihi ve sellem i različito i drugačije od onoga na čemu su bile prve generacije ovoga ummeta. Radilo se to o akidi, ubjeđenju i vjerovanju ili se radilo o ibadetima. To jeste o raznim i raznovrsnim vrstama ibadeta. Dakle, svako ko radi nešto iz vjere ili ubja, ubraja nešto u vjeru, a to nije šer, šerijatom propisano, to je novotarija, makar dotična osoba željela najbolje ili imala lijepu namjeru, sama namjera nije dovoljna ili imala na neki način svoje obrazloženje toga. Novotari je vjeri ubacuju u srca ljudi neprijateljstvo jednih prema drugima kako neprijateljstvo, tako i mržnju. Allah tebareke ve ta'ala opisujući ehli kitabije u ovom konkretnom slučaju suri Al-Maide opisuje kršćane i kaže وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَ i od onih koji kažu mi smo kršćani mi slijedimo Isa alaihi salam. Ehadna mi isaqahum. Mi smo od njih uzeli čvrst zavjet. To jeste držanja i pridržavanja vjere. Fe nesu havva mimma dhukirubi. Pa su jedan veliki dio toga zaboravili, zapustili i ostavili. Onoga čime su bili opominjani. Fa agrejna pa je došla kao posljedica toga napuštanja vjere, iskrivljavanja vjerskih propisa, bejnehumu l'adavate wal bagda, pa smo ubacili između njih neprijateljstvo i mržnju ila jeumil qiyame do sudnjega dana. To razjedinjuje ljudska srca. Podvaja ih. Po tome je rekao poznati islamski učenjak šehul islam ibn Taymiye rahimahullah ta'ala wal bid'atu makrunatun bil firqati a novotarija uz nju neminovno i nužno ide razjedinjenje iako se ljudi na nekoj novotariji u jednom vremenu okupe i prividno zavole, neminovno će morati doći do, do podjele među njima. Jer je to njihovo voljenje bilo na osnovu nečega drugoga, a ne izvorne vjere, na osnovu običaja, na osnovu materijalne neke koristi, na osnovu položaja, na osnovu roda i poroda i tako dalje, ali nije na osnovu vjere. Ono što bude u ime Allaha te bareke ve taala po islamskim propisima to to je čvrsto i to ostaje. Kema enne sunnata makrunetum bil džema'a. A zatim nastavlja i kaže kao što je sunnet nužno i neminovno uz njega džema'at. Dakle, sunnet je taj koji okuplja ljudska srca a bidat i novotarija to jeste rad drugačije nego što Allah te bareke ve taala traži zahtjeva to vodi u razjedinjenje i to vodi u podvajanje i u podjele pa zar to ne vidimo među ljudima zar to ne vidimo među ljudima Allah poslanik alejhi salatu selam je nastojao to praktično da pokaže la tahtelifu fa tahtelife kulubukum upozoravao je klanjače a po namazu se ljudi cijene kako na dunjaluku tako i na ahiret. i prvo zašto će se biti pitan i odgovarat pred Allahom te barake vatehala govorio je ljudima u safovima la tahtelifu fa tahtelife kulubukum nemojte se udaljavati jedni od drugih pa će vam se srca udaljiti Vi vidite u nekim džematima ne bi jedan do drugoga stao. A ako neko se približi, ovaj od neke ljutnje, od neke huje, ode u drugi saf. Ne, ne može da je neko uz njega. Hoću da sam oko sebe lijepo. Ne daj Bože, ko da je u kinu, ko da je negdje, hoćeš da imaš svoju fotelju. Ne može to tako. Rame uz rame, noga uz nogu. La tahtelifu fa tahtelifa kulubuko. Nemojte se razilaziti pa će vaša srca se razići, pa ćete se podijeliti. I to se i dešava. 10, 20 godina jedan do drugog klanjaju, a gledaju se preko oka. Ne mogu se. Što? Nema zbližavanja među srcima. Nema bliskosti s te. Zato što je bereket i blagoslov upravo u, u sunnetu i u praksi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I ne samo da novotarije dovode do neprijateljstva među ljudima i do mržnje i netrpeljivosti, već, to, već te novotarije na dunjaluku čovjeka ponižavaju, to jeste vode ga u poniženje, neminovno, i u azab na ahiretu kaže poznati islamski učenjak i tumač tefsira i tumač Kur'ana učenjak tefsira Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma tumačeći kur'anski ajet jevme tebjeddu vujuhun wa tesveddu vujuh na dan kada neka lica budu bijela ozarena sretna i radosna wa tesveddu vuđuh a druga lica budu ocrnjena puna sramote i poniženja tumačeći ovaj ajet iz sure Ali Imran to je 106. ajet kaže تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع وتسود وجوه أهل البدعة bijela će biti i radosna i ozarena i sretna lica onih koji su postupali po sunnetu i bili zajedno. To jeste koje je taj sunnet okupio u jedan džemaat. To jeste da se vole makar bili na kraj svijeta. Dakle, to je taj džemaat. Ono na čemu su bile prve generacije ovoga ummeta. To nije kao što se misli i smatra od strane nekih, ima nas puno i mi smo u pravu, mi smo taj džemat, neka drugi nas slijede. Nije to to. Ti si i možeš biti džemat makar sam bio. Kako to? Ti si džemat sa onima koji su na ispravnome putu koji su na onome na čemu je bio Allahov Resul a.s. pa bilo takvih sličnih u tvoje vrijeme ili ne bilo ti si džemat sa Resulom sallallahu alaihi sellem koje će predvoditi Resul a.s. na ahiretu u ulazku u džennet kao što ih je predvodio na Dunjaluku to jeste uzeli su ga kao svoga imama bili za njim muktedije to jeste oponašali ga slijedili ga, uzeli ga kao svoj uzor. Šta je on radio, to su i oni radili. S druge strane, ko uzme nekoga drugoga za uzor, za predvodnika, za imama, pa ostavlja po strani Resula alaihi sato selam, takav će biti prepušten tome da ga vodi i na ahiretu. Imamo primjer u Kur'anu u suri Hud, kada uzvišeni Allah tebareke ve taala spomni faraona i kaže yaqdumu qaumahu yawm al-qiyamah predvodiće svoj narod nevjernički na sudnjemu dan fa uradahum nar pa će ih uvest u džehennemsku vatru kako su ga slijedili na dunjaluku tako će ga slijediti na ahiretu kao što ih je predvodio na dunjaluku tako će ih predvoditi i na ahiretu na dunjaluku na krivom putu bili i išli za njim krivim putem, a na ahiretu vodit će ih i predvojiti u džehennemsku vatru. Pa kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, čovjek kome je Resulullah alaih sallam sal, dovu učinio, Allahumme faqihu fi dini wa alimhu ta'wil. Allahu pouči ga znanju o vjeri i nauči ga tumačenju Kur'ana. Resul alaih sallam sal, mu dovu učinio. Pa kaže ovaj mufesir, ovaj ashab poznati, kaže, bit će sretna lica ehlu sunneta i džemaata. Onih koji su bili na onome na čemu je bio Resulullah alaih sallam. I oko toga se družili, pazili, okupljali, pomagali. وتسود وجوه أهل البدعة a pocrniće lica onih koji su radili novotarije koji su mijenjali Allahovu tebareke wa ta'ala vjeru pogledajte tumačenja ovoga ajeta od poznatoga mu Fesera Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma. U sahih hadisu Allahovog poslanika alaihissalatu wasalam se kaže Men ahdese fi emrina hada ma lejse minhu fehu varad. Ko uvede u ovu našu vjeru ono što nije od nje, to jeste ono što nije ono što nije propisano, to je odbačeno to jeste neće biti prihvaćeno kod Allaha te bareke ve taala zašto jer je vjera da se slijedi a nije da se da se novo nešto radi što nije prije postojalo potom je Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu kaže el iqtisadu fi sunnati sunneti hajrun minel iđtihadi fil bid'ati da budeš umjeren, da se umjereno trudiš, ne puno. Da se umjereno trudiš da primijeniš sunnet, to ti je bolje nego da se puno trudiš da radiš bidati notari. Zašto? Jer to umjereno što se trudiš, to će ti od sunneta biti prihvaćeno, a ono od novotarija i izmišljenog uvjeri, koliko god se potrudiš, nema fajde i nema koristi od toga. Pogledajte riječi i shvatanja Allahovih posla, eh, ashaba Allahovog poslanika ali zazela. I ono što je onda bilo vjerom, to je i sad i do kijametskog dana vjerom. Ono što onda nije bilo vjerom, neće nikad ni biti vjerom. Drugim riječima, ono što je propisano vjerom, to je vjera. Drugo nije. I ono kako su shvatali ashabi ovu vjeru, to je pravo izvorno shvatanje vjera ove vjere jer Allah uzvišeni kaže fa in amanu bi misli ma amantum bi faqad itadu pa ako budu drugi vjerovali kao što vi vjerujete to jeste ashabi resula ali sato sala ako drugi budu vjerovali kao što oni vjeruju faqad itadu onda su i drugi na pravom putu dakle to im je garancija To im je svjedočanstvo Allah tebareke ve taala da su oni na pravom putu i svako onaj ko bude kao oni u vjerovanju i u radu i u djelovanju. Iz ovoga vidimo i shvatamo da je uvođenje ili rad po bidatima, to jeste rad u vjeri ili za vjeru ili po vjeri, po nečemu što po nečemu što nije propisano da je to beskorisno dakle da je rad u vjeri po nečemu što nije po, propisano beskorisno s jedne i štetno sa druge strane i da to dovodi do neprijateljstva do netrpeljivosti i do podijeljenosti među, među muslimanima. U vrijeme Allahovog poslanika, alihi sato selam, muslimani su bili na jednom jedinstvenom vjerovanju i ispravnom radu po Allahovoj tebareke wa ta'ala vjeri. Nisu se nisu se u tome dijelili niti podvajali. Iako se dešavalo u nekim pitanjima da su imali nekada različita mišljenja kada jedan hadis ili ajet može se shvatiti na dva ili više, više načina. Tako da onaj ko bi od njih ispravno postupio imao bi dvije nagrade zato što se potrudio da shvati i zato što se potrudio da po radi. A onaj ko bi pogriješio imao bi jednu nagradu. A to je što se potrudio da shvati, a to što je pogriješio, zato nije, to nije htio namjerno da učini, zato nema grije. I tako su muslimani bili u vrijeme Allahovog poslanika, ali i sada i u vrijeme prve dvojice halifa, Ebu Bekra i Omara radijallahu anhuma sve do dok nije došlo do ubijstva ashaba Allahovog poslanika ali sam sam i drugoga halife Omera radijallahu anhu tada su počela iskušenja tada su počele podjele razilaženje i tako je ta smutnja se nastavila dok nije došlo do ubistva i Osmana radijallahu anhu i pojavile su se razne frakcije i razne grupe, razne sekte među, među ljudima podijelila se riječ muslimana, došlo je do podjele, do razjedinjenosti i do, i do slabljenja. Upravo tom podjelom u vjeri upravo razilaženjem, podvajanjem od izvora ove vjere, to jeste udaljavanjem od Kur'ana i sunneta Resula sallallahu alaihi wa sallam. Na temu bidata već je nešto rečeno i inša Allah još će biti kazano, tako da se više o tome ovom prilikom ne bismo proširivali. Drugi veliki uzrok podjeljenosti, podvojenosti i razjedinjenosti među ovim ummetom jeste slijedjenje strasti ili prohtjeva. Jezički strasti ili prohtjevi u arapskom jeziku el hewa se definišu kao nešto što čovjek voli i nešto što je pretežno ili što preva, pro, prevagnjuje što ima svoju težinu u njegovome srcu. Dakle, da je, to mi je prioritet nad drugim. To je jezičko. A u istilahu, u, u samoj definiciji šerijatskoj strasti i protijeva, to je da čovjek naginje nečemu u šta ga poziva njegov nefs. Dakle, nešto što želi ostvariti od užitaka mimo onoga što je propisao ovaj šerijat. Dakle, to je ta definicija ovim se isključuje ono što je propisao šarijet, a čovjek to voli. I čovjek u tome nalazi zadovoljstvo. Može li se to zvati protjevima i strastima? Kažemo ne može. Protjevi i strasti su ono na što ga navodi njegov nefs, njegove želje i nešto u čemu osjeća uživanje, a mimo onoga što je propisano ovim šerijatom. Treba znati da je slijedjenje strasti i prohtjeva bio jedan od najvažnijih uzroka da nastanu razne sekte, razne grupacije, razne firke među, među muslimanima koje su se više ili manje udaljile od ove Allahove te bareke ve taala vjere koje su više ili manje skrenile sa skrenule sa pravoga puta samim tim što su oni koji su pozivali u te sekte i u te frakcije pretpostavljali svoje strasti davali prednost svojim strastima i protjevima nad šerijatom. Dakle, nije im šerijat bio prije svega i iznad svega s jedne strane, a onda šta su drugo radili? Pokušavali su da dokaz nađu u šerijatu. Da se opravdaju ovom vjerom ili da se zaklone za šerijat. A i zato ga u stvari su bile njihove potajne i skrivene želje, protjevi i njihove strasti. Tako da su počeli iskrivljavati šerijatske dokaze. Bilo u Kur'anu, citira ajet, ali ga drugačije protumači nego što on, nego što on znači ili ga izvadi iz, iz konteksta jedan dio i onda taj dio citira zato što, što mu to odgovara i što mu to paši. Isto i sa hadisima. Dakle, iskrivljavanje šerijetskih dokaza i podčinjavanje tih dokaza svojim strastima i primjera o tome ima veliki broj. čuo sam neke kako citiraju kuranski ajet i kažu وَيَتَّبِيَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ I oni koji budu slijedili drugi put nego put vjernika. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهْنِمُ Toga ćemo, Allah tabarak wa ta'ala kaže, toga ćemo i usmjeriti kuda je krenuo i u džehennemskoj vatri će se taj patiti i pržiti. Ova jedan tumači i kaže to jeste svako ko je drugačiji nego nego što, što je većina ljudi i tako dalje dakle nego što su ovi ili oni zvaničnici ili ovi ili oni dakle vidimo citira kuranski ajet ali ga okreće na svoju stranu i slijedi svoje strasti drugim riječima hoće da kaže ko je drugačiji nije, nije ispravan tako da nastoje da iskrećući šerijetske dokaze da opravdaju bidate i novotarije na kojima su se našli. Oni u osnovi nisu došli kuranskim ajetima i hadisima Resula sallallahu alejhi ve sellem, da im se potčine, da se pokore tome, da to prihvate. Već su za osnovu uzeli svoja mišljenja i svoje pretpostavke svoju pamet da bi na osnovu toga izgradili svoje viđenje islama i islamskih propisa a zatim su uzeli šerijat kao drugorazredni izvor to jeste nešto što će im samo pomoć da podupru, da na neki način opravdaju to svoje mišljenje i te svoje stavove koje oni u stvari zastupaju, a nemaju osnove u, u ovome šerijetu. Tako da su gledali na te šerijatske dokaze na osnovu onoga što su htjeli da postignu, a ne da prihvate dokaze i na osnovu dokaza da se da se oni počinjene i da se i da se usmjere. Tako da su u prošlosti prve generacije ovoga ummeta da su nazivali one koji su slijedili novotarije u vjeri, nazivali su ih pored ehlul bida, to jeste sljedbenici novotarija, nazivali su ih ehlul ehva to jeste sljedbenici strasti i protjeva i pretpostavki zašto? jer osnova toga što su oni radili su bile njihove pretpostavke i i protjevi i njihove strasti kada pogledamo mnogobrojne grijehe i nepravilnosti neispravnosti u onome što ljudi rade u svojoj vjeri i proširilo se među muslimanima, vidjet da je to u stvari nastalo na osnovu davanja prednosti strastima i pretpostavkama nad kitabom i sunnetom Rasula sallallahu alaihi ve sellem. I zato na mnogim mjestima u Kur'an Kerimu dolazi upozorenje, prijetnja da se ne slijede strasti i Allah te baraka wa ta'ala kaže sajdu billah wa men edallu ko je na većoj zabludi to jeste ko je više na krivome putu mimmeni tebe ahevahu od onoga koji slijedi svoje strasti i svoje protjeve bi gajri hudem min Allah bez upute od Allaha to je taj je na najkrivljem put ko je u većoj zabludi nije niko, on je na, u najvećoj zabludi takav bi gajri hudem min Allah dakle stavlja to na jednu, u jednu suprotnost u pogledu upute Allahove te barakeva ta'ala A zatim kaže inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah neće uputiti narod koji nepravdu čini, zulum čini. Ostav je uputu, počeo slijediti svoje strasti. Na drugom mjestu kaže Allah te bareka ve taala: "Wa la tattabi'i al-hawa" i ne boj slijediti strasti. Fe yudillak an sabilillah, pa će te to odvesti na stramputicu sa Allahovog puta inna alladhina yadhilluna an sabilillahi llahi a oni koji odu na krivi put s pravoga lehum azabun shadid njima pripada žestoki azab bima nesu yawm alhisab zato što su zaboravili na dan obračuna zaboravili da im valja polagat račun pred Allahom tebareke ve taala pa umjesto da slijede kitab i sunnet, oni slijede svoje strasti, svoje protjeve. Zabilježeno je u sahih hadisu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da je rekao Allahumme inni e'udhu bike min munkeratil ahlaki wal e'mali wal ehva O Allahu tražim utočište kod tebe tražim da me zaštitiš od lošeg ahlaka lošeg ponašanja i loših dijela i strasti prohtjeva dakle, Allahov Resul Ali Sasab do, to učio i nas tome je poučio Jer to je velika oprasnost u tome. U drugom hadizu kaže Allah poslanik alaihi sallatu wasalam Inne mimma akhsha alaikum ba'di butunekum wa furuđekum wa mudillatil ehva Zaista od onoga što se bojim za vas ili od onoga od čega se bojim za vas nakon sebe jeste vaših velikih stomaka gojaznosti i vaših stidnih mjesta da ih ne čuvate i da to ode onda gdje ne treba i strasti zabluđujućih. To jeste strasti koje dovode do, do zablude. Allahov Resul Alisa sam kaže da se boji za nas ovoga troga. Stomaka veliki, zatim nemorala i slijedjenja strasti i protjeva. I zaista su strasti temelj velikoga zla i osnova velikog belaja i musibeta. I na osnovu strasti i prohtjeva mijenja se ispravna vjera i iskrivljuje. Iskreće se sa pravoga puta. Iz ovoga razumijemo i shvatamo da su strasti i protjevi jedan od velikih uzroka razjedinjenja, podvojenosti i razilaženja u ovome ummetu. I da to čini da čovjek izlazi iz, iz džemata muslimana, a džemat muslimana se karakteriše po tome da su to ljudi koji su na ispravnom putu, bez obzira na njihovu brojnost i mjesto gdje se nalazi. Samim tim svačamo da nam je dužnost i obaveza kloniti se strasti i protjeva jer je u suprostnosti sa, na, sa naredbom držanja džemaata Posebno kada imamo u vidu činjenicu da je slijedjenje strasti u vjerskim pitanjima puno gore i teže nego njihovo slijedjenje u nekim drugim pitanjima. I zato kaže šehhul Islam ibn Taymi rahimahullahu ta'ala واتباع الأهواء في الديانات a'zamu min ittiba'i al-hawa fi shahawat slijedanje strasti u vjeri veće je ili gore je od slijedanja strasti u prohtjevima drugim riječima gore je u vjeri da slijediš strasti nego da slijediš strasti u bilo kojim drugim grijesima u nemoralu u bilo kojim drugim grijesima. Svatate opasnost i veličinu ovoga. Jer, jer vjera je osnova svega. Pa kada se počnu strasti slijediti u vjeri, to je onda gore nego da se slijedi strasti u, u nekim drugim pitanjima. samo slijedženje strasti i protjeva nužno vodi do razilaženja i podvajanja zato što to udaljava od prihvatanja za kitab i sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem i sam šerijat i cilj šerijata jeste došao je ovaj šerijat zašto? zašto je došao šerijat? Allahovaj zakon da čovjeka izvede iz, iz tog obruča, iz tog kruga slijedjenja strasti. Da ne bude rob ni ljudi ni strasti, nego da bude rob Allaha te barake wa ta'ala, svoga stvoritelja i onoga koji mu želi dobro, dobročinitelja i dobroželitelja. Dakle, zbog toga je i šarija došao i objavljen da čovjeka izvede iz toga kruga slijeđenja strasti i to je jedan od najvećih ciljeva šerijeta. Kao što kaže poznati islamski učenjak Ešatibi u svojoj knjizi El Muwafaqat fa innal maqsad ash-shar'iyya min wad'i ash-shari'ati zaista je cilj šerijatski od uspostavljanja šerijata Allahovog zakona ihrajul mukallafi min da'ijeti hevahu izvođenje onoga koji je zadužen svakog punoljetnog, pametnog i tako dalje iz onoga u šta ga pozivaju njegove strasti hatta je kune abden lillahi tako da bude Allahov rob ihtijaren dobrovoljno to ne znači da ne mora on mora ali mu je stavljeno na volju Femen šaje fel jume, omen šaje fel jume. Ko će da vjeruje, nek vjeruje. Ko će da ne vjeruje, nek ne vjeruje. Svak će vidjeti. Ovaj dobro, a onaj zlo. Ihtijaren, kema huwa abdun lillahi idtiraren. Kao što je Allahov rob nužno. Šta to znači? Svi su Allahovi robovi. I najveći mumin i najveći kafir. Što? Pa počinjen je Allahu. Jel sebi dao život? Nije. Hoće li sebi rizk obskrbiti ili pridonijeti ako mu Allah te bareke va ne da može li sebi zdravlje ili bolest donijeti može li išta sobom vladati ne može u Allahovoj je vlast i njegovoj moći nužno Allahov rob e pa ko što si nužno Allahov rob budi tako i dobrovoljno Allahov rob u, u ibadetima nužno si Allahov rob u u tvome životu, u postojanju, u opstanku, kao što si nužno i svako drugi Allahov rob u postojanju i životu, budi mu tako i njegov rob u, u ibadetu i u pokornosti. Treći uzrok podjele i razilaženja jeste pristrasnost i grupisanje u partije i u stranke taasub to je pristrasnost što znači da čovjek uzme nekoga od ljudi i ono sve što on govori da to bude dokazom samim za sebe što govori kao da je u kitabu ne može pogriješiti a takvoga nema među ljudima to je taasub kaže tako kaže taj čovjek i gotovo. A nema ga ne pogriješi vog nakon Resula sallallahu alaihi ve sellem. A tehazub znači da se ljudi okupe oko nekoga ili oko neke skupine ljudi i da misli da su samo oni u pravu, a drugi svi da su u krivu. To jeste drugi da niko nije u pravu ili drugim riječima samo što ta grupa radi sve to ispravno, a drugi što drugačije rade, to je neispravno. To je tehazub. Dakle, stvaranje stranki, stvaranje partija, grupacija, podvajanje, grupašenje, partijašenje i tako dalje. i te asub i te hazub, to jeste pristrasnost i grupašenje. Jedno i drugo je oznaka ili svojstvo slabosti. Je svojstvo slabosti. Da nekoga uzmeš neprikosnoveno da ga slijediš, to je slabost. Da ti ne možeš znati šta valja, šta ne valja. Da ne, ne, ne možeš pitati za dokaze, šta ti je dokaz to, to što govoriš. Nego ti govori i ti samo slušaš i upijaš i ne može da pogriješi. To je tasu. Kao što malo dijete. Vidi, stari puše, ono misli da je to pametno, da je to lijepo i ono uzme to da radi. To je manjkavost pameti. Ne zna, misli da će biti veliko i pametno ako i ono to radi. To je to. Dakle, slijepo slijeđenje je oznaka malo umnosti, slabosti u pameti. I s druge strane tehazub, to jeste grupašenje. Kada se među, među životinjama osjeti opazno šta rade, grupišu se. Po grupama i tako dalje. Stvaraju se grupe na toj jednoj takvoj osnovi, a to ne ide. Ovaj ummet je jedan jedinstven ummet. Ummet i ne smije biti u njemu razilaženja niti podvajanja koje dovodi do neprijateljstva, netrpeljivosti i mržnje. A ono što se u samom umetu dešava od greški, grijeha, novotarija i tako dalje, to je dužnost ispravljati i zato je uspostavljen jedan veliki princip, a to je el emru bil maruf i ven munker. Naređivanje dobra i i odvraćanje od zla. Ali da neki shvate, svi koji su ovdje, oni su sveci, ne uzubila. A koji, sveti, a koji su na drugom mjestu, oni su prokleti. E, uzubila. Ne može to. I ne smije to biti. Kad se shvati, odma je partijašenje. Ili da se el vela u el da se na osnovu toga izgrađuje. Ko je na ovome mjestu ili ko je u ovoj grupi, mi ćemo bez obzira kakav on bio ko je s nama kakav god on bio on je dobar a ko je s drugima da je najbolji ne valja zato što nije s nama to je partijašenje to je podvajanje dakle stvaranje ili pravljenje grupa i voljenje na osnovu toga takvoga udruživanja A naše voljenje i udruživanje i međusobna pažnja i potpomaganje je na osnovu dina. Drugim riječima, koliko se kro, ko pridržava dina, toliko nam je više draži. Koliko je dalje od dina, koliko je više u grijezima, toliko je dalje od nas. Ali nije u potpunosti odbačen. Uvijek imamo mogućnost i obavezu da ga pozivamo i i da radimo s njim. Kao primjer bolesnika. Vidiš bolesnog čovjeka, hoš li ga ostaviti? Nećeš ga ostaviti. Jako ćeš početi sa njim da radiš. Tako i to. Vidiš čovjeka u grijesima, u novotarijama, najlakše je reći, nemam ja ništa s tobom, idi od mene, nemoj mi probleme praviti. Nego tek treba početi s njim da se radi i tek treba s njim trud da se, da se uloži a najlakše i najjednostavnije, a samim tim i greška i, i grije, da se unaprijed sud donosi in il hukmu illa lila sud, Allahu pripada i na dunjalku i na ahiretu. I mi ne znamo kako će ko završiti. I zato nek se niko ne uzdiže, niti bilo koga da spušta i, i ponižava. Nego moramo biti pokorni, ponizni Allahovi, tabaraka wa ta'ala, robovi. samim tim što je pristrasnost slijepo sređenje nekoga ili s druge strane partijašenje oznaka slabosti to je oznaka i, i svojstvo džehla, neznanja koje je često prošireno među, među ljudima i time biva čovjek često iskušavan tako da često to dvoje zna čovjeka zaslijepiti i zna često čovjeka čovjekovu pamet prekriti da, da mu se dešavaju neke stvari a on uopšte o tome ne ne razmišlja tako da ne vidi da išta lijepo osim ono što je kod njega i u njegovoj grupi a sve što je kod drugog sve je to ružno i sve je to, i sve je to neispravno Allah tabaraka ve ta'ala je pokudio slijepo slijedeње. Kaže u kuranskom ajetu, stajdu billah, wa idha qila lahum utabi'u ma anzala Allah. I kada im se kaže slijedite ono što je Allah objavio. Kalu bel ne tebi'u ma elfejna alejhi aba'ena. Oni kažu mi slijedimo ono na čemu smo zatekli naše pretke. Ništa mi promijenit nećemo neće promijeniti ono na čemu je pretke svoje zatekao, a hoće vjeru mijenjati, kako je to? I na osnovu čega je to? Znači, draža mu je i preča mu je ono preče mu je ono na čemu su bili njegovi preci nego ono što je Allah te bareke ve taala objavio to ne smije biti e walau kana abahum la yaqiluna shay'an wala yahtadun zar će to tako biti čak i kada njihovi preci nisu imali pameti ili nisu bili na pravom putu. Naši predaka bilo je, nisu bili muslimani, bilo koji su bili zalutali, hoćemo li mi to gledati i tražiti? I danas od toga džehla mi vidimo na nekim mjestima da pod imenom kulture i slijedženja svojih predaka vidimo da oživljavaju staru, kako kažu, kulturu i civilizaciju. Kod nas to se ogleda u bogumilstvu to su bili bogomil, bili mušici ljudi. Završeno s tim. U Misiru, Egipat kako ga nazivaju, tamo pokušavaju da ožive Firaunije. Piše u zadnjem preporodu, kaže studenti toga i toga fakulteta išli da posjete grad Faraona ne kaže mjesto gdje je Musa ale selam pozivao ljude na pravi put gdje su Allahovi poz... nego zemlju faraona e'udhu billahi jel to ponos u džahilijetu o čemu se radi u sunnetu Allahovog poslanika ali sad selam sa sahim predajem se spominje da je došao Adi ibn Hatim radijallahu anhu kako nam on spominje i kaže etejtu nebije sallallahu alaihi wasallam došao sam Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam wa fi unuki salibun min zeheb a na vratu mi je bio zlatni krst فقale li pa mi reče itrah hadha lwathana min unukik baci sa tvoga vrata taj kip. Kale fa tarahtuhu. Reče pa sam ga bacio. Bio kršćan. Pa sam ga bacio. Kale wa entehejtu ili pa sam mu prišao wa huwa jakra u surate berae. A on je učio suru beraet. I ajet ajet ittehadu ahbarahum wa ruhbanahum erbabe min dunillah uzeli su svoje monahe to jeste pobožnjake wa ruhban svoje učenjake wa ruhbanahum i svoje pobožnjake erbabe min dunillah za božanstva mimo Allaha kuranski ajto to mi kaže Uzeliš svoje učenjake sveštenike i uzeli svoje pobožnjake za božanstva mimo Allah. Sura Teuba 31. ajit. Kaže Adi ibn Hatim, kultu ja Resulallah, reko o Allahu poslaniće, inna lesna na'buduhu, mi ih nismo obožavali. Kako smo ih uzeli za božanstva? Nismo mi njih obožavali. Allahu poslanik, ali sad samo kaže, kaže, Elejse juharrimune ma ehallallah. Zar nisu haram činili ono što je Allah dozvolio? Fetu harrimune, pa ste i vi to haramom prihvatali. Wa ma ma Allah. A dozvoljavali ono što je Allah haram učinio. Feteste hillune, pa ste i vi to tako dozvoljavali. Kale kultu bela, reče, rekao tada tako je bilo kale fetilke ibadetum tako ste ih obožavali to jeste time što ste ih slijepo slijedili mimo Allahove vjere i njegove objave uzeli ste ih za božanstva mimo Allaha te bareke vidite šta znači slijepo slijedjenje i, i uzimanje nekoga za predvodnika bez dokaza, bez bez potvrde u Allahovoj te bareke ve taala vjeri. Pogledajmo jedan primjer u prvoj generaciji ovoga ummeta među ashabima. Mi znamo da je Kur'an nazvao jedne ashabe muhađirima, a druge ensarijama. وَسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ I oni prvi preteče najbolji među muhađirima i ensarijama. Najbolji naziva ih muhađirima i ensarijama. I isto se u hadisima Allahovog poslanika, ali sad sam to spominje. Spominje se u Siri da je u jednoj od bitaka Allahov poslanik, ali i sad sam, doživio da su se dvojica ljudi posvađali. Pa jedan reče, ja lel muhađirin dođite muhađiri da im pomognete a ovaj drugi reče ja lel ensar dođite ensarije da mi pomognete protiv koga da ti pomognu protiv tvoje braće muhađira i protiv koga protiv tvoje braće ensarija pa kaže Allahu poslanik ali za sam ma hada šta je to naljutio se A kad bi se naljutio, to bi se vidjelo na njegovom licu. Mahada, šta je to? Da'wa ehlil džahilije. Prozivate se po džahilijetu. De'uha fe inneha muntine. Ostavite to, jer to smrdi. Ovaj poziva ensarije, onaj poziva muhađire. To su lijepa imena, ali kada su upotrebljena ondje gdje im nije mjesto da podijeli ovaj umet i muslimane, kaže to je smrdljivo, bacite to, to je džahilijet. Pogledajte to. Dakle, kada je to međusobno ujedinjavanje, podpomaganje bilo na osnovu nacionalnog, na osnovu nečega drugoga, a ne na osnovu čisto i čvrsto dinskog, kaže, bacite to, to je džah lijeta. Nečisto, smrdljivo. Omer radijallahu anhu bio je na minberi i kaže svojim ashabima Ida esabtu fe'i'inuni Ako pogodim, ako ispravno uradim, pomozite mi. Wa ida ahtatu فقوموني a kad pogriješim ispravite me قال له رجل من بين الناس a reče mu jedan čovjek od prisutnih إذا أخطأت قومناك بسيوفنا ako pogriješiš ispravit ćemo te svojim sabljama halifi kaže pogledajte kaže Omer ono što je rekao. I zadovoljan je takvim odgovorom od ashaba. Zato što to ne dozvoljava takav odgovor i ne daje mogućnost slijepog slijedjenja, nametanja bilo čijeg mišljenja bez, bez dokaza. Dakle, izvodi ovaj ummet iz obruča slijepe, neprikosnovene pokornosti ljudima i robovanja nekome drugom mimo, mimo Allahu te bareke ve ta'ala ovo su neki primjeri pogledajte Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma kada je bio upitan od nekoga e ente ala millati Alijin ev ala millati Uthman kažu jesi li ti na stavovima Alije ili Osmana. A on odgovara Kale lestu ala milleti Alijin wala ala milleti Osman bel ene ala milleti Resulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kaže, niti sam na stavovima Alije, niti Osmana, nego na onome na čemu je bio Allahov Resul, ali sad sam. I oni su bili na tome. Ali nemoj me vezati za ljude. Nemoj vezati za nekog drugog mimo Resula sallallahu alaihi sallam. Jer on nam je imam, on nam je predvodnik, on nam je ugled. Na njega se ugledamo i on nam je uzor i njega slijedimo. Dakle, to je bila ta najbolja generacija ovoga ummeta koja se čuvala kako novotarija u vjeri, tako slijedjenja strasti tako neprikosnovenog, slijepog slijedjenja nečega drugoga mimo ovoga šerijeta. Dakle, to su upute ovome ummetu. Molim Allah te bareke ve taala da nas učini jednim jedinstvenim čvrstim ispravnim ummetom, da nas pomogne, da nas ojača, da nas sačuva spletki din dušmana da otkloni od ovog našeg ummeta neznanje, podijeljenost, novotarije, slijedjenje strasti, pristrasnost nekome drugome mimo ovoj izvornoj te bareke ve taala i čistoj vjeri i da nas učini od onih sa kojima je on te bareke ve taala zadovoljan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.